Վիգեն Ալավերդյան դա չարեց առաջին նախագահը, չարեց երկրորդ նախագահը, երրորդ նախագահը մեկ-մեկ միջազգային հարթակներում հնչեցնում էր, որ Արցախցին կանգնած է ցեղասպանության առաջ։ Վտանգը, եթե նման պայման կա դրված Հայաստանի Հանրապետության առաջ, ով կհանդգնի խախտել այդ պայմանավորվածությունը։ Եթե երկրորդի մասին ես ասեմ, որ երկրորդ նախագահի դեպ մի քիչ առաջ անցել, ի տարբերություն առաջին նախագահի, ասել է երբևիցե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը չի կարող լինի ուղակի ենթարկության ներքո Ադրբեջանի հետ։ Մենք պետք է ասենք, որ երկրորդի ժամանակ դա հնչել է Ստրասբուրգում, ես եղել եմ այնտեղի դեպ, ինքս եմ լսել եւ դա բավականին մեծ հնչեղություն է գտել։ Բա բայց որևէ մի տար կամ ստորակետ գրավոր նյութի վրա, որի շուրջ ասում են այսպես կոչված բանակցություններ, չի փոխվել։ Այսինքն միջազգային հանրությունը դա ընդունել է ինչպես հետաքրքիր կեցվածք, այդպես էլ ասեցին, զինվոր նախագահ այսինքն որպես մոտեցում բանակցությունների չի ձևակերպվել։ Ինչպես ես ասեի, ամենալավը երկրորդ նախագահը գիտի այդ փաթեթը եւ իդեպ հրաշալի բանակցող կողմ է եղել ինքը միշտ։ Ես կասեի, որ մենք չունենք այլևս այդպիսի բանակցող։ Բայց հենց նրա օրոք է լղան դուրս մնացել բանակցություններից։ Այո, հենց այդ պատճառով, քանի որ երկրորդ նախագահն այն համոզմունքն է, համոզված է եղել, որ իրենից լավ Արցախը որևէ մեկը չի կարող ներկայացնել բանակցությունների մեջ, դառնալով անգամ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ինքը իրեն համարել է Արցախի մարմնավորումը։ 1. Երկրորդ, ես կարծում եմ դա էլի պայման է եղել երկրորդ նախագահի իշխանությունը դրսից լեգիտիմացնելու, ճանաչելու, որ սա է։ Թեկուզ համոզմունքը գիտի ինքը, որ դա հնարավոր չի։ Դրա համար երկրորդ նախագահից սպասում էին, որ ինքը պետք է 2006 թվականին ստորագրեր Ռամբուեյում մի այդպիսի փաստաթուղթ, որը պետք է արդեն հաստատեր, որ սկզբունքներից անցնում ենք գործողությունների եւ երրորդ նախագահը չի ստորագրել։ Բայց ճիշտ եք համարում, որ նա հանուն նախագահական աթորի գնացել է նման բան։ Ես շատ անգամ ասում եմ բարոյական իրավունք պետք է ունենա հա։ մարդ քննադատելու։ Ես այդ բարոյական իրավունքը ունեմ։ Ես առաջին նախագահին քննադատել եմ իր օրոք, երկրորդին քննադատել եմ իր օրոք իհարկե չեմ գտնում դա ճիշտ լինի առաջինը լինի երկրորդը անգամ եթե միտումնավոր չէ այդ սխալը գործը մեկը ես համարում եմ դա քաղաքական սխալ հիշեցնեմ որ Տալերանին Ֆրանսիայի պատմության ընթացքում հարցրել են որ արդյոք ահա այս գործիչը հանցագործություն է գործել ասել է ոչ ավելի վատ դա քաղաքական սխալ է Այսինքն ես մնում եմ իմ կարծիքի դրա համար ոչ այսօր այն ինչ որ տեղի է ունենում բարձր մակարդակով հանդիպում են երկու ճանաչված պետությունների նախագահներ կամ արտգործնախարարներ երբեք չեմ անվանում բանակցային գործընթաց ես ասում եմ հանդիպումներ Արցախը իր պայքարով իր հաստատակամությամբ խախտել է միջազգային պայմանավորվածությունները իսկ նույնիսկ հայկական էլիտայի այո այն էլիտան իսկական, ովքեր իրենց կյանքը համարել են հենց նվիրված այդ գործին։ Ադրբեջանը հետ չի կանգնելու իր նպատակից, մեզ բնաջնջելու իր նպատակից, եւ մենք դատապարտված ենք շարունակելու պայքարը, կանխելու համար ցեղասպանությունը։ Ուրեմն ինչ, ԵԱՀԿ միջնորդների ջանքերը, որ հիմնախնդիրը լուծվի խաղաղ ձևով, անպտուղ են լինելու, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ կարելի է հարցը լուծել, արդյունք չի տալու։ Այն, որ մեր դիվանագիտական կորպուսը չի չի կարողացել պատշաճ ձևով պատասխանել, ես կրկնում եմ, ես համոզված եմ, որ դա եղել է գինը, որ իշխանությունը ճանաչվի լեգիտիմ դրսի կողմից հնարավոր է եւ կար իրենք վտանգ զգում են, որ հանկարծ Հայաստանին ավելի վատ կվերաբերեն։ Դուք հարց տվեցիք, որ արդյոք ապարդյունը ես երբեք այդպես չեմ համարել, հակառակ։ Ես միշտ ասել եմ, դիտարկեք բոլոր նման թեկուզ վիճակները, դուք կտեսնեք այդքան բարձր մակարդակով չկա եւ որևէ խումբ, դա երեք պետությունների ներկայացուցիչներ, որոնք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից ցույց ինձ որևէ մեկը, ոչ Ուկրաինան, ոչ Օսիան, ոչ Աբխազիան, ոչ Պրիդնեստրովիա, չկա դες բան։ Այսինքն դա շատ բարձր մակարդակի մի խումբ է, ու ես բարձր եմ գնահատում առնվազն իրեն ձգտումը, որ չլինի պատերազմ։ Ես քննադատում եմ մադրիդյան սկզբունքները, որոնք արգասիքն են այդ խմբի աշխատանքի նրա համար, որ դա իրականանելի չի։ Խմբի մասին չի խոսքը։ Ես ուզում եմ ասել, իրատես լինենք։ Գերևի թե հնարավոր չէ խաղաղ ձևով հարցը լուծվի, քանի որ Ադրբեջանը երբեք հետ չի կանգնելու։ Մեզ բնաջնջելու իր մտադրությունը։ Պահից սկսենք, այո, Ադրբեջանը չի հրաժարվելու, որովհետև Ադրբեջանը այն պետությունն է, որը ստեղծվել է իսկ սկզբանե մեկ գերնպատակի համար շարունակել եւ ավարտել հայերի ցեղասպանությունը, ընդ որում ոչ միայն ադրբեջանական, այն հանրապետության տարածքում, ոչ միայն ամբողջ հարավային Կովկասում, այլ ամենուր, որտեղ իր ձեռքը կհասնի։ Ցեղասպանության, գլոբալության եւ տոտալ քաղաքականության մասին խոսում է դա։ Հիշենք, ինչ հակահայկական քարոշչություն է վարում Ադրբեջանը ամբողջ աշխարհում։ Դա զուտ ոչ Արցախի համար է, ոչ էլ զուտ Հայաստանի։ Ամենևին դա հենց այն տոտալ նպատակն է, որի վրա էլ հենց ես համոզված եմ Ադրբեջանը կարող է կործանվի։ Ինչու, որովհետև արդեն կա աշխարհի փորձը։ Վերցրեք գերմանական նացիզմը, արդյոք Ադրբեջանը ավելի հզոր բարեկամներ ունի, արդյոք ավելի հզոր է, քան գերմանական նացիզմը ամենևին եւ մենք գիտենք որ այս ճանապարհի վրա հայերը պետք է հստակեցնեն նրանք ոչ միայն պաշտպանում են հայության իրավունքը ապրելու իր պատմական հայրենիքում նրանք մի նոր ասա են նորությունը իմ ասացի մեջ պետք է ընկալվի որպես մեծ առաքելություն մարդկության արժե ինչ պիտի անենք, որ քաղաքագիրտ աշխարհը հասկանա, որ Արցախը ոչ միայն պայքարում է ապրելու իրավունքի համար, այլ դավանում է այն արժեքները, ինչ որ քաղաքագիրտ աշխարհը եւ սա պայքար է այդ արժեքների համար։ Հանկարծ մենք չընկնենք ջուրահավատության, այդ նույն արժեքների եւ այլն, որ աշխարհը ինքն իրեն պետք է դա չարաշնորթի միայն ու միայն պրագմատիկ նպատակներով։ Մի բան ինքն իրեն տեղի չունենում։ Դա պետք է Երևանի Հայաստանը, հայությունը, Արցախահայությունը։ Երբ խոսում ենք Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ, եկեք համաձայնենք գոնե մի բանի մեջ։ Ես չեմ ասում, եկեք բոլորին լծենք պաշտպանության գործի մեջ։ Եթե մենք ունենք այդ երամիասնությունը, ուր են արդյունքները այն սփուրքը, որին միշտ նայում են որպես վերադարձ հայրենիք կամ գումարային կամ տնտեսական ծրագրեսիրելներս, առաջի հերթին նրանք պետք է մասնակցեն ամենադաժան հակադրության մեջ, դա տեղեկատվական, զուր չէ որ պատերազմ են ասում մեկն ու մեկը ցույց տվեք, որ մենք ունենք ոչ թե միասնական տնտեսական զարգացման կամ այս գյուղերի ճանապարհը սարքել, այլ միասնական տեղեկատվական կոնցեպտ։ Ցույց տվեք ինձ այդ հայեցակարգը եթե կա չկա այսինքն ժամանակները փոխվում են եւ ձեր հարցին պատասխանում ամենևին ես չեմ կարծում որ ապարդյուն է մենք աշխատում ենք բայց շատ քիչ եւ ժամանակը որը մեզ տրվում է ի վերուստ եւ ժողովրդի կամոքը այդպես կանգնած իր հողի վրա եւ միջև անգամ աշխարում ունենք մենք դաշնակիցներ դուք արդեն շատերին գիտեք որ գալիս են Արցախ դրանք բոլորը մեծ պաշտոնատար անձիկ են ուժ են ներկայացնում այն ուժը որը ի վերջո ես ոչ թե դյուրահավատ եմ այլ համոզմունքներ ունեմ որ այո մենք պետք է ավելի շատ աշխատենք ոչ թե տասնապատիկ այլ հարյուրապատիկ Եթե մենք չենք աշխատում, պետք չի մեղադրել, որ աշխարհը նորից չի հասկանում մեզ, դա մանրակրկիտ, ամենօրյա, օր ու գիշեր, տատիկս ասում էր անքուն ջաղացի պես ցույց տվեք, որ մենք դա անում ենք։ Զարմանալի է այլ բան, որ Արցախյան էլիտան իր բոլոր թերություններով ես Արցախում չէ որ պետք է գովեստով հանդես գամ որևէ իշխանության հանդեպ, որովհետև ժողովուրդը ապրում է ռեալ կյանքում։ Ես ասում եմ այն քայլերի մասին, որոնք վերում են մի հետաքրքիր իրավիճակի, չճանաչված երկիրը ունի բավականին ցավալուն միջազգային հարաբերվելու դաշտ Դա նորություն է 21-րդ դարի։ 20-րդ դարում դա հնարավոր չէր անել։ Ինչի շնորհիվ է տոկունության ժողովրդի, որ համբերում է եւ այստեղ այդպես չի եւ այնտեղ այդպես չի, բայց բոլորը հասկանում են, որ թշնամին կանգնացի ուղակի դրան մոտ եւ պետք է ես իրոք գովասանքի խոսքերս այդ ուղությամբ ասեմ, ինչպես 91 թվականից սկսած փաստաթղթային առումով։ Մեկը մյուսից գերազանց իրավական եւ իրավաբանական փաստաթղթերին։ Իհարկե, ես որպես փորձագետ շատ անգամ ակնկալում եմ ավելին Արցախից ավելի հստակ, բայց գիտեք ես փորձագետ եմ, այո, իսկ դերկորոշումը արտահայտողը այն անձն է, որի վրա պատասխանատվություն է։ Արդյոք անում են ամեն ինչ։ Ես կարող եմ ասել արդյունքներով ոչ։ Եվ մեծ մեղքը էլի ես տեսնում եմ պատասխանատվությունը ոչ այնքան Արցախին, այլ ինչան է։ Տասնյակ քույր քաղաքներ ունի Ստեփանակերտը։ Շատ ճանաչված պետությունների մայրաքաղաքները այդքան չունեն։ Այսինքն անհնարինն է անգամ արվում։ Ես չեմ սիրում, որ ասում են քաղաքականությունը հնարավորինի բան է։ Շատ կներեք դա արհեստ է։ Ով չի կարա հնարավորին, եթե չանի հանցագործություն է։ Հենց դա է, որ քաղաքականությունը անհնարին թվացյալը դարձնում է հնարավոր։ Եվ դա է արվեստը, այլ ոչ թե հնարավոր է անում եմ, բայց հնարավորինն էլ չանեսել, ինչ անես։ Այդ հանճարի խոսքերը, որոնք ասվել են այլ դարում, այլ իրավիճակում, այլ մշակույթի մեջ շատ կոնկրետ դրվագի համար պետք չէ դարձնել ակսիոմ։ Եվ այն ինչ որ արվում է այսօր, մենք գիտեք այդ այցը ճանաչված պետության նախագահի այցը Վաշինգտոն։ Ոչ թե կոնգրեսը գնացել, սենատը, դա գիտեք, այդպես չի։ Դրա հետևից կանգնած է մանրակրկիտ աշխատանք, ոսկերչական աշխատանք է լինի Սփյուռքի, լինի Արցախի, լինի Հայաստանի։ Այսպիսի օրինակներն են ցույց տալիս, որ ինչքան շատ բան կարելի անել։ Եվ այն ինչ որ կարողանում ենք, հարյուրապատիկ, հազարապատիկ ավելը եւ պետք է անենք եւ կարող ենք ամենօրյա աշխատանքն է փոխում որակը։ Կետեր կան, որ հասցեական պետք աշխատես։ Դա շատ կոնկրետ տեսանելի դաշտ է, որտեղ պետք է սովորեն, լավ աշխատեն, այդ գործիքները իմանան եւ շարունակեն աշխատել։ Այդ ճանապարհի վրա Մինսկի խումբը իր դրական դերակատարությունը նախիրգանք է նա չի թույլ տալիս որ համաձայնվեն ադրբեջանի գործողությունների հետ Տեսեք, ասում եմ նվազագույնը, բայց իրենք դա պահում են, այսինքն պետք է հասկանանք, որ այո, խաղաղ ճանապարհով պետք է լուծվի։ Այդ ճանապարհի վրա խաղաղությունը պաշտպանելը բարձվում է ավելի հեշտ չէ, քան պատերազմում այս կամ այն դաշտում, այս կամ այն տանում հաղթել։ Այսինքն խաղաղությունը ավելի մեծ փորձություն է, քան պատերազմը։ Անշուշտ։ Եվ վերջինը, որ ես կցանկանայի ասեի, ես եւս մի թեզ ունեմ, դա ցեղասպանական քաղաքականությունը, որպես դաշտ, որտեղ համար պետք է տեղափոխվի երկրորդը այն է որ ճանաչումից առաջ պետք է աշխատես միջազգային հարաբերություններ ստեղծելու եւ դա արվում է եւ երրորդ պետք չի մտածել որ ճանաչումն է կամ բացարձակապես ճանաչումն է հարցի լուծումը այսօր հարցի լուծումը գտնվում է ամենևին ուրիշ դաշտում դա վերաբնակիցումն է մենք պետք չկասկածենք որ բանալին խաղաղության հաղթանակների վերաբնակեցումն է։ Այստեղ վերին աստիճանը քիչ է արվում։ Այսինքն եթե մենք գնում ենք հարավային ճանապարհով, տեսնում ենք գյուղերով եւ այլն բնակեցված, հյուսիսային ճանապարհով գնալով աստո ունցա այդ հողերի ով պետք է ապրի։ Բերեմ այն օրինակ, որը իդեմ հայերը ինչու չեն սիրում, Իսրայելը երբ պետություն իրեն շնորհեցին, հայտարարել է իր երկարաժամկետ ծրագիրը ամեն տարի 25000 մեխանիկական աճ եւ լավագույն երկրներում ապրող հրեաները ապահովել են դա նախանցած տարի ամառը, եթե չեմ սխալվում, Իսրայելը հայտարարել է, որ արդեն Իսրայելում ապրում է ավելի շատ հրեա, քան մնացած աշխարհում իրենք էլ են խոսում 10 մոտավորապես միլիոնի մասին եւ իրենց բնակչությունը ընդամենը մի 70 տարիների ընթացքում 5 միլիոնից բարձր է հիմա այսինքն որևէ մեկը չասի որ վտանգները Իսրայելում ապրելու ավելի քիչ են, քան այստեղ։ Ես եղել եմ Իսրայելում, տեսել եմ, որ հերո մեզանից եթե մենք այստեղ դες այդ ապրում ենք, ապա փողոցի մյուս կողմի վրա Պաղեստինցի, որը համաձայն չի այդ վիճակի հետ, ես չեմ ուզում մտնել այդ վեճի մեջ։ Նա այո, կարող է կրակել։ Այսինքն այստեղ էլի ամեն ինչը, ոչ միայն այն է, որ Ամերիկան նրան պաշտպանում է, փող է տալիս, իրենք հարուստ են ամենևին։ Այդ մարդը պետք է գնա, որովհետև եթե զոհվի, ինքն է զոհվելու, այլ ոչ թե միլիարդատերը, որը գումար է տալիս։ Արդյոք մենք կարող ենք անել ուր է մեր սփյուռքի հետ այդ համագործակցությունը ուրա վերաբնակեցման ազգային ծրագիրը որ մենք հասկանանք եւ թույլ չտանք որ մակի կողմից ընդունվեն կներեք պիղծ նոր որոշումներ 2006 թվականին եկել են ստուգելու բնակվում են թե ոչ եւ հիվ ուրախություն աշխարհին ասել են չէ չէ չեն բնակվում այդտեղ մարդ դա մեր ամոթն է եթե չենք կարողանում խթանել վերաբնակեցումը գոնե արտագաղթի առաջ առնենք իհարկե գիտեք արտագաղթը ինչ է արտագաղթը հենց այն որը մենք ունակ չենք վերաբնակեցել ու դրա ապացույցներից է ընդ որում շատ ավելի որ ասում են մինուսային Քաղաքականությունը, եթե լինի վերաբնակեցման, Եթե դու նշաձողը դնես, առաջի աստիճանը լինելու է կանգնեցնել արտագաղթը, երկրորդը վերաբնակեցումը, կամ հնարավոր է բոլորովին նոր ուժեր կան սկսեն այնպիսի գործեր, որոնք որ կպահեն ժողովուրդը։ Սա շատ մեծ խնդիր է, այն որ այսօր այստեղ ապրում է 150 հազարի մոտ ժողովուրդը, ես համարում եմ դա այն նվազագույն ծրագիրը, որը այս իշխանությունները կարողանում են իրականացնել։ Արցախի զուտ խնդիրն է սա։ Սա հայության խնդիրն է։ Կամ մենք հասկանում ենք այն ինչ որ ես միշտ ասում եմ թեզերից մեկը։ Սիրուններս ոչ Թուրքիայի, ոչ Ադրբեջանի համար երբեք չի եղել Արցախը հայ, Սփյուռքը հայ, Հայաստանի հայ։ Դա հայության դեմ քաղաքակրթական պայքար է, ընդ որում ոչ քաղաքակրթական ձևերով ոչ միայն բարբարոսական, այլև վայրենի ձևերով։ Վայրենի խոսքը մենք չենք օգտագործել բազմաթիվ հայտարարությունների մեջ դա կա։ Ինչի՞ եմ ես ասում քաղաքակրթական այդ բախման մասին։ Մենք խոսում ենք անընդհատ քաղաքակրթական աշխարհի արժեքների մասին, մեր դեմ գործում են վայրենի մեթոդներով։ Վայրենի կրկնում են բարբարոսականն էլ չէ։ Մորգանին, որ ես անընդհատ մեջբերում եմ, Մորգանը բարի բուն իմաստը բացում է այդպես. սկզբից եղել է վայրենություն, հետո բարբարոսություն, հետո եկել է քաղաքակրթություն։ Հիմա այն ձևերը, որ մեզ հետ վարվում է Ադրբեջանը եւ չի պատժվում։ Ինչ է ինքն իրեն անվտանգության խորհուրդը մակի որոշում է ընդունելու ոչ դա պահանջում է խորքային, լայնածավալ, ուղղակի ծավալները պետք է մենք պատկերացնենք, բայց դրա համար մենք ունենք ռեսուրսը մեր սփյուռքը, ասեք ուր է այդ հայեցակարգը։ Մեր խնդիրը ամենևին ոչ մարդկանց դեֆիցիտն է, ոչ էլ ֆինանսական դեֆիցիտն է։ Մեր խնդիրը աշխարհահայացքային մոտեցումների պակասն է մենք մտածում ենք լոկալ կարճաժամկետ հատվածական այս խնդիրը լուծեցինք, այն խնդիրը լուծեցինք։ Թեզերից մեկը սա է՝ վերջ տվեք հատվածական ընկալմանը պատմության։ Պատմությունը մի գետ է, որը հոսում է անընդմեջ Եվ ահա այդ անընդմեջության մեջ մենք տեսնում ենք Թուրքիայի եւ Իրակողմից ստեղծված Ադրբեջանի քաղաքականությունը ամփոփող եւ մեր հատվածական 3 տարով, 5 տարով ինչ-որ ասեցին 20, գիտեին թե 20 թիվը չգիտեմ ուրա։ 20-ը եկավ, մենք այդ ծրագիրը այդպես էլ չհասկացանք անում ենք, չենք անում։ Այսինքն մենք այդ խնդիրը ունենք։ Մենք պետականության, այդ պետականության կերտելու այդ ունակությունները պետք է ձեր բերենք։ Փառք Տիրոջը աշխարհում կան այդպիսի լավ օրինակներ ամենատարբեր տեղերում։ Մենք չենք կարողանալու դրանք կրկնենք բայց սովորենք թե ինչպես են իրենց ազգային հոգեկերտվածքը ոչ թե փնովելով, այլ կիրառելով լավագույն արդյունքներ ստացել։ Այստեղ է մեր ապագա հաղթանակների գրավականը։ Վարկյան անգամ չեմ կասկածում, որ մեզ սպասում է փայլուն ապագա։ Շնորհակալ օրեր չեն, որ մենք հաղթահարել ենք։ Շնորհակալություն։